але болі полегшили. Він тепер, принаймні, не стогнав у вісні, хоча здавався ще блідішим і виснаженішим, і ні з ким не розмовляв, тільки напружено дивився всім в очі. Того погляду ніхто не міг витримати і поспішав утекти. 2 серпня. Сьогодні сонце показалося на 15 хвилин і ми побачили над обрієм його вузеньку смагу скибочку, яка поволі рухалася на схід проти годинникової стрілки. Я вже так скучила за днем, що якби він тривав 24 години, здається, не стояла б очей, тільки дивилася на світле небо. Але за 15 хвилин сонце зайшло. Завтра воно протримається півгодини. Як же далеко той клятий завтрашній день? Професор влаштується в експедицію. Сонце додало йому сил, і він ходить уздовж кают бадьорим пружинистим кроком. Я теж пішла б за ним, але спочатку мушу все добре зважити. Своїм ентузіазмом Філ запалив ще трьох обох механіків і Дона Фернандо. Потоцький поки що вагається, а сеньор Естрада скаржиться на головний біль. Певно, хитрує. Я теж, хоч моя причина поважніша, як видається самій. Я не досить упевнена, як поставиться до філового ентузіазму матрос, він та його щирі прибічники. Чи не доведеться мені маневрувати між двох вогнів, щоб уникнути спалаху? бо сонце підігріє багатьох. В обід довідалася, що матрос Жак Антуан і Нансен майструють примітивні нарти, зшили докупи кілька сирих тюленячих шкур, ув'язали в них два японських намети, не чіпають лише спальних мішків. Що це означає? А тюленини залишилося на два-три дні. 3 серпня. Наш мосьє доктор вирішив іти в похід. Матрос не хоче гасити його запалу. І я з солідарності мовчу. Побачимо. Ми вирішили теж іти, але післязавтра, у четвер, і змайстрували собі всякі такі нарти, щоб було куди покласти намети та мішки. Їх у нашого японця виявилося багато, цілий склад не були б варті оплакування. Матрос учора запитав мене собак зможете поганяти? Я відповів спробуємо сє, хоча в Сорбонні таких дисциплін не проходять. Уже два дні приборкую тих клятих псів. Ми запрягали їх по п'ятеро в нарти. Я хапався за дугу і несамовито кричав уїд, а Нансен сміявся. Дуже дуже кричати ні. Треба спокійно кричати. Хай їм, чорт. Може, якось упораємося із цією наукою. Адже мій предок Цицерон сказав терціум нон датур, третього не дано. А мати каже, щоб пошити єпітрахиль, не треба бути кардиналом. У неї вся лексика з церковного календаря, зате в батька з партійного статуту. Щось останнім часом він не нагадує мені про те, що Антуан загинув. Я за цією новиною просто занудьгував. 4 серпня. О 9 ранку вони пішли. Цікаво буде побачити, чого доможеться той чекавський шкарбун. І нащо матрос їх випустив? Обов'язково осоромляться і повернуться ні з чим якщо взагалі десь не заблукають. Недосвідчений народ. Єдина надія на Нансена, бо механіки ще жодного разу не вирушали в такий похід. Піночетівець людина зовсім непевна. А Хоцудай швидко вхоркається і усіх тягтиме назад. Уже краще взяли б австралійця Потоцького, неперевершеного майстра на язик. 5 серпня. Ми залишилися на базі в